บัดนี้วสันตาลวงยายขีมันพายมาบรรจบโคบขวบเปียเดือนนั้นผ่านดาดูการสิน ยิ้มเสียงลมพันตองไอละหองกะบกวกไงสากุณขันไข่ฟังเสียงแก่แจดห้องกระดังกองอยู่ป่าไผ่หอมกินดวงดอกไม้ท่านยาพืชหน้านา นี่เป็นยามเมมันตานำหมอกดินลงย่อย คอยแต่หาพืนผ้าพืนหนาหนามาตุ้มห่มหนาวหัวลมดวงตองกายสาบันเจ้าสันสาย ป่าเพนีแต่มูฮันเพื่อนหากได้ผ้าสั่งก่อกะทำบุญในเป็นเถื่อนควรเนตรมันกะทำเพียนสางเลืองเลืองพอเจอกันเถื่อหนึ่งสวมผู้โถผู้เฒ่าเผื่อน้าสั่งก็กุศล จังว่าในมื่อนี้ทั้งเจ้าภาพผู้เป็นต้นได้ตกแต่งแป่งหาทั้งขานามวลมีดหยาดไก่ไก่กะมารวมรวมกันเข่าห่มบุญทั่วเขตทินตั้งเป็นกองมหากทินถวายท่านแด่พระเจ้าผู้เน่าอย่างทินสาทาน กาถิ่นทานโทษนั้นมีตามบางดดูการผลของการกาถิ่นทานหนักมากมีหลายล้นองพระโทษสะพนเสียมีนิท่านไขเอือนานยุมืออ ตั้งแต่เขาตินนาบานเกิดเป็นคนทุกข์ให้ในท่านผ่านหอกาย ในตอนนั้นเท่าเลยเป็นลูกจางของท่านเศรษฐีดวงเป็นคนนักษาส่วนเบื้องแยงยังยา ตัวขอเดือนเสียเบ็ดมาออกพันศาลาสิ้นกะพอดีเขตทินท่านมหาเศรษฐีได้ทำบุญกาถินจังได้บอกพวกเพียน้องมาอมเข่าวมทานในครั้งนั้นเท่าทานตินนาบานยุ่มมือ ยเกียรติอยากมูทนาทานววมบุญเศรษฐีเจ้าแต่จนใจขาดความจนเข้าเต็นยองบ่มีทรัพย์สิ่งของพอสิทานทอดให้นำเจ้าทานเศรษฐีเคียดไปมาอยู่จังเสียกะจิตเวียกะใจโว เกียรติถึงตอนความทุกข์ได้ทุกทรมานโดนย้อนผลบุญเที่ยวสร้างบอกเคยทำแต่ศาสตร์ก่อนเกิดเมื่อในศาสตร์นี้ จังได้ทั่วกาทอนนอนน้ำดินกินกะเขินขาดคอนสอนโออาหางมนุษ ในครั้งนั้นตินนาบานเกิดเอา อยากท่านรวมของกุศลใดนี้เกียรติอยากโมทนาบุญวมกะถินเศรษฐีเจ้า สิแก่ผ่าออกทานยานคนยันย้อนเวทนา นาสมเพ ตฟูงมูสนสี่ก้าวทวงนินทาเบาได้ก้าวควันในตอนนั้นจังได้เก็บเอาใบไม้มาหุ่มห่อยังกายตาสินใจแก้เผาไปขายเพื่อเงินววมบุญเศรษฐีเจ้าตีนนาบานกเนเ้อเอาเงินไปเข่าหมูธนาดอมเพิ่น เศรษฐีก็เลยว่าตินนาบานเนอส่วนว่าเงินคำและแก้วพอแล้วบ่หับทาน อันหนึ่งนั้นที่ขาดอยู่คือหมายเหยียบติ้นหน้าบ้านก็เลยไปในสืบมาทานรวม หลวงความมาที่ทานแล้วมูทนาดอมทานพอแต่ท่านโทษแล้วสวรรค์ฝ่าสันสะเทือน จนสะเทือนถึงเจ้ายินผมยุ่มยังเทพเทวาพากันดูดังเข้ามาย่อเหนียวอันทรงน้ำ แม่เอ๋ยแม่นสิทุกอยากลำให้เจ้าหำขนิ่งทานแน่เดืองแสนกันดานนูปัสสากต้องพาฟันเพมังให้คอยทุก ทำสร้างทางทางไว้ทาเลนสร้างกุศลมันจังเมียนตามคำสอนพุทธเจ้าขนิ่งพอยาสิไลบาปดื้อบุญนี่ก็ไว้ บาปดื้อบุญนี่ก็ได้หากมีอยู่ในกายใจยาสิไลสินทาน ให้มันเพียรกระทำไว้ คือดังในคติขอนิทานก่อนสีอ่านคือลังเท้าตินหน้าบานในทำทานข้างนั้น สละผ่าออกลุงทานขอฝากโยมทุกท่านเมียที่ทานทั้งใดยาสิไลเลื่อมของแห่งพระองค์พุทธทาน ตินนาบานท่านผากุศลมาอยู่ทรงมีสมบัติมากดนความจนนั้นกะหังหายบุญกุศลส่งให้เป็นคนมั่งมีทราบบ่อึดจนคนแค้นกะดังปางเข้าเกีย เจ้ามาทานในวันนี้ให้มีดีดังว่าเดือยุ่มเด ให้พายาดูค่าอายุยืนยิ่งดนความจนนานให้หานไก่เด้อสาธาอยู่ จังบาบาดนี่นันหันมาฟังบอนเนืองหันมาฟังบอนเมืองบอนสิเกิดอานิสงอานิสงกะทินทานหาประการมีไว้ไผ่ผู้สร้างทานกาทำกะทินสิสินบาปตาบสวสีเวียดนี่บ่มีเศร้าว่าเก้ามอง จังว่าขอที่หนึ่งเกียรติสาเกียรติกองสิลือสาเสียงไก่ไผได้ยินก็สาธุเตือนสมพิโลมเดือนเลืองเลืองดวนเย็นสะอนซอยเสื่อนขอที่สองปวงภาษาภาคเพื่อนเห็นแล้วกะหักคอม เทวดาพังพร้อมเพิ่นสาธุมูทานาเมียเมีตาขนิ่งน้ำเม่นตำต่อยกระปกปองขอที่สามแม่นสิตกไปห่วงทั้งใดบ่ไหววันบุ น้ำท่านเกียงกาบมกหัวยานมาสันสายขอเทียเสียย้ำสิเมียโยกยายไว้เสียปุดปงสิบดงกองบุญเสียเกิดทุนหนุนโยม บนสิสูสติตังบ่ลงตายตั้งเที่ยงขอที่หาตาย แล้วขึ้นสัวเมืองเมืองป่าบ่มุนมองนี่ละโยมเพียน้องพ่อแด่แม่ผู้ทำทานจงเบิกบานน้ำสาเสื่อนมาโนปนุมนอมอาตมา ได้สั่งหอมเบา สำนวนก่อนเอื่อนอ่านอานิสงกระถินทานเบาย่อย่อพ่อยผู้หอมขบวน ขันเที่ยวเอาตลอดดวนจนละเอียดดาอหมดนิท่านไก่สุนทนโพดกาอยู่ไก่ยาวเยือน จะเลื่อนพ้นเอาไว้หยุดคำไขไว้นี่ก่อนนะขอพักผ่อนจูบุทก่อนไว้แต่เพียงทอนี้พอดีแนวเสียว่า